Kunigų knyga 21 skyrius Viešpats kalbėjo mozei, sakyk Arono sūnums, kunigams, kad jie nesusiteptų savo mirusių tautiečių, nebent būtų artimi giminės. Tai yra tėvas, motina, sunus, duktė ar brolis ir netekėjusi sesuo kuri yra jam artima. Jis neturi susitepti, nes jis yra vyresnysis savo tautoje. Kunigai neskus savo galvos, nei barzdos ir neraižys savo kūno. Jie turi būti šventi savo dievui ir nesutepti savo dievo vardo, nes jie aukoja man smilkalus ir duonos auką. Todėl privalo būti šventi. Jiems draudžiama vesti paleistuvę ir išsiskyrusią, kadangi jie yra pašvesti man ir aukoja padėtinę duoną. Jie turi būti šventi, nes aš esu šventas viešpats, kuris jūs darau šventus jei kunigo duktė paleistuvautų ir tuo suteptų savo tėvo vardą, bus sudeginta. Vyriausiasis kunigas, ant kurio galvos išlieta patepimo aliejaus ir kuris išventintas kunigystei bei apvilktas šventais apdarais, nenudengs savo galvos, nepersiprieš drabužių ir neprisilies prie jokio mirusio net prie savo tėvo ar motinos. Jis neišeis iš šventyklos ir nesuteps jos, nes yra pateptas šventu aliejumi. Aš esu viešpats. Jis turi vesti mergaitę. Jis negali vesti našlės, išsiskyrusios, paniekintos, nei paleistuvės, bet tik mergaitę iš savo tautos, kad nesuterštų savo giminės kraujo, nes aš, viešpats, jį pašventinu. Viešpats kalbėjo mozei, sakyk Aronui, kad jei kas nors iš jo palikuonių turi trūkumų, tegul nesiartina prie Dievo, kad aukotų jam duoną. Jeigu jis yra aklas, raišas iškreiptų veidų ar nesveikų sanarių, ar yra sulaužyta jo ranka arba koja, ar kuprotas, ar neužauga, ar sargas akių lyga, ar šašuotas, ar nežuotas, ar eunuchas. Ne vienas iš kunigo Arono palikuonių, turintis trūkumų, nesiartins aukoti viešpačiui, tačiau valgys maistą, aukojama šventykloje, šventa ir labai šventa. Bet jis neis į švenčiausiąją ir nesiartins prie aukuro, nes turi trūkumų, kad nesuteptų mano šventyklos. Aš esu viešpats, kuris juos pašventinu. Moze tai paskelbė Aronui, jo sunums, ir visam Izraeliui.